Kiel ecconi sian veran agion? La agio de homo estas cutime indicita lau iaroi, sed esploristoi trovas novan metodon kiu igas mesurebla la biologian agion. Cai tio povas resulti tre malsama, ancauce homoi, kiui nascigis samiare kiel oni ec conas kiom agia oni estas. Esploristoi distingas cetio du spezoin de agio, la cronologian cae la biologian adjoin. Ambau ne nepre devas congrui. Du cronologie sam adjai homoi povas esti signife malsamae rilate al corpa marionezzo cae sano. La biologia agio respegulas el la vido de la scienzo la veran corpan maliunetson. Vivo stilo, la genoi, cae mediae influoi, ludas cetio gravan rolon. Set kiel eblas laueble precise determini la biologian agion de homo. Pritiu demando occupigis internazia consorzio. En tut Europa studaggio, la esploristoi identigis certain biomarchiloin por la agio. Tio estas shangigioi de dec mesur valoroi en da sango, kiwi aperas ce maliunigio. Inter ili estas exemple mesur valoroi prida statuso de la ostoi, pri la metabolo de grasso au pri la funzio de la immunsistemo. Helpe de tiui mesur resultoi, oni povas calculi la biologian agion de persono, diras comunico pri la studaggio. Dum pasintezzo la esplorado pri agio proponis diversain biomarchiloin por la determino de la biologia agio sed unu sola marcilo, laula autoroi de la ne sufficias. La biologia proceso de marionigio estas tre complexa, clarigas la cefa autorino de la Universitato de Constanzo. Gi ne originas de nur unu sola causo. Crome, la sci estas differenzoi inter viroi cae virinoi pro tio estis disvolvita in la cadru de la studo por ciu sexo propra combino de biomarchiloi. Helpe de tiui bio agiai mesur resultoi, la esploristoi el trovis che la differenzo el biologia cae cronologia agio, ce homoi, cun trisomio dudec unu, tio estas genetica specifagio, ce ciu la maliunigia proceso tracuras pli rapide, estas signife pli alta. Virinoi, pli ol quindec iarae, ciui submetigis post comenzo de la menopauso al hormon anstatauiga terapio, estis aliflanque biologie pli iunae, ol virinoi, en comparebla agio, sen concerna terapio ce fumantinoe, la differenzo aperas des pli granda, iu pli da cigaredoi la virinoi estis fumintai dum sia vivo. Consumo de cigaredoi do accelas evidente la maliunigion. Se ni consideras la bio agiain mesur resultoin de grando nombro de homoe e la sama iaro de nascigio, tiam tiui valoroi presentas largian gamon, diras la studestrino. Ce tio montrigas tre bone, che ciu homo traviva sian individuan biologian marionigian proceson, cae che exemple celcae personoi estas biologie signife pli iunae, oltion supposigus ilia cronologia agio marchilo biomarchiloe por la biologia malionigio estas gravai iloi por reconstati malionigia in prozesoin ancauce sanai homoi au por identigi personoin qui portas altan riscon disvolvi pli malfrue proagian malsanon au corpan malhelpon, diras cun autoro de la studagio tio povus ancau ebenigi la voion por novae aliroi en la individuizita preventa medicino.